monda congresso de amuso. Iam da longa tempo medicinae esploroi montras che tro da laboro sen sufficia da tempo por riposo seriose damagias la sanon. Caine temas nur pri riposo. Homoi besonas amusigion. Ce infanoi La besono pri ludado cae amusigiado estas evidenta. Sed laugrade cil ne crescas, ni shaine emas suffoci tion besonon. Plen cresculoi forgesas che gioio cae distro estas essenzae partoi de ilia vivo, inter alie por plitauga funciado de la corpo cae de la socio. Tamen, grandega parto de la homaro ne havas eblezoin por amusigio, cause de plei variai baroi. citiui la plei forta eble estas ne constio prities signifo. Inter la dudec oca de augusto ca la unua de septembro du mil dec oc, ocasis en la urbo San Paolo, Brasilo, la decquina monda congresso de amuso. En unu el la sideioi de granda institucio de laboristoi en comerzo, SESC. Suffice interesse iniziato cion regule auspicias la monda organizo de amuso. Plurai brasilei organizoi apogis la eventon, inclusive de la altlerneio de homai sciensoi de la Universitato de San Paolo. La temo de la congreso estis la plei gravai baroi fisicae, socieconomiae, cae simbolae, ciui ancora malhelpas che homoi havigu al si amuson. Citio estas essenza raito en la non tempa socio, laudiai plurai perspectivoi ci contribuas al personetso cae al sozia comunuma el volvigio. La congresso consistis el multae prelegoi, discutoi, atelieroi, colloquoi, cae presento de esplor laborajoi cun la celo trovi, analisi, cae proponi manieroin trans salti tia in baroin, tiel che homo i povu plene aliri cae giui amuson en plei diversae formoi. La malferma parolado havis kiel titolon Bona vivo, kiel liberiga eblezzo, de amuzo varo al liberiga amuzo. Monda organizo de amuzo estas neregistara organizo, kiun consistigas personoi cae organizoi celantai malcovradon cae faciligadon de condicioi por bonfarto de homoi. Tio signifas taugan acceptadon, educadon, laboron, cae san servoin. fine aspiras al pli bonigado de viv qualito cae atingon de pli altai homai valoroi. Por tio, laboras aro da faculoi cae esploristoi pri amuso, quiui liveras al publicae cae private instansoi, programoin tiu cele. La estraro de la organizo consistas el internazia consilantaro de dudec membroi el plurai mond regionoi. La cefa secretarieio sidas en la urbo Bilbao en Hispanuyo.